для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пасля бамбёжкі не працуе радыё, і мы ўсю раніцу не давалі спакою сувязістам, каб яны папрасілі ў сваіх калег на камандным пункце дывізіёна учарашнюю зводку. Выказвалі здагадкі. Яны былі розныя, занадта аптымістычныя, памяркоўныя, ура крыклівыя і стрыманыя, але ў першым і ў другім выпадку крыніца іх – было пазаўчарашняе паведамленне аб тым, што на шаўляйскім і раварускім напрамках праціўнік, які ўкленіўся з раніцы ў нашу тэрыторыю. У другой палавіне дня контратакамі нашых войск быў разбіты і адкінуты за дзяржаўную граніцу. Помнілі толькі гэта і забывалі на другую частку зводкі, дзе гаварылася, што ворагу ўдалося заняць ломжу Брэст – Вельмі хацелася пачуць, што нашы войскі развіваюць наступленне за мяжой, няхай сабе хоць на адным напрамку. У абедзены час, калі разлікі па чарзе хадзілі ў сталоўку, мы з сенем зноў сустрэліся каля прыбора. Мяне цягнула да яго шчыра пагутарыць, пачуць разумныя аргументаваныя меркаванні. Але пасля таго, што здарылася, прыходзілася азірацца, ці няма паблізу кідалы. Размова не ладзілася. Мы стаялі і моўчкі сачылі, як разрываюцца хмары аб сосны на сопках. «Праясняецца?» – сказаў я. «Ага, к вечару будзе...» «Лётная пагода!» – зазначыў Сеня. «Людзі, напэўна, ніколі не праявлялі такой увагі да неба, якую цяпер праявляем мы, ды ці толькі мы адны. Не. Усе цяпер глядзяць на неба. Не для таго, каб палюбавацца яго прыгажосцю. Знікла хараство блакіту, больш даспадобы нізкія свінцовыя хмары. Помня думаў пра тое, які дзень там, у нас, над Днепром. Неужо і Саша з таким же страхам узіраецца ў неба? Безумоўна, балюча думаць пра гэта. ли сувязіст мельнікаў убачыў нас азірнуўся нясмела наблізіўся шэптам спытаў «Э, слухай пясоцкі э, ты ўсё ведаеш скажы кобрыны вільня далёка ад граніцы а што насцеражыўся сеня ён стаў падазрона недаверлівы ідуць баі за гэтыя гарады хлусіш вырвалася ў мяне а Я добра ведаў, Кобрын бо жыў там, калі ездзіў на перадыпломную практыку і ў вільню ездзіў. Я праехаў па многіх гарадах, што вядуць да дзяржаўнай граніцы. Я зводку прыняў, толькі палітрук загадаў нікому не паказваць пакуль што. «Дай!» – сказаў Сеня такім настойлівым голасам, што асцярожны мельнікаў дастаў з кішэні невялічкую пакамечаную паперку, разгарнуў, але не выпускаў з рук. Сеня заглянуў у яе, я ўбачыў, як перасмыкнуліся яго вусны, змяніўся ён з твару, моўчкі адышоў ад Мельнікава. Я рушыў за ім. «Што там, Сеня?» Ён спыніўся, паглядзеў на мяне і сказаў, ціха, але з вялікім болем і роспаччу. «Петя, мы з табой маленькія стратэгі, і ты ведаеш...» Я не панікёр, не баязлівец, дарэмна на мяне. Але мне балюча. Там адступаюць, здаюць гарады, нашы гарады. Калі зводка была перапісана і прачытана ва ўсіх разліках, хлопцы больш не складалі стратэгічных планаў. Чаму нашы адступаюць? Чаму на трэці дзень вайны ідуць баі за Гродна, Кобрын, Вільню, Каунас? Нехта з хлопцаў выказаў думку, што гэта стратэгічны манеўр камандавання, што нашы адступяць не далей, як да старой граніцы, дзе зроблены ўмацаванні куды больш трывалыя, чым лініі Мажыно і Зігфрыда. Хачу верыць у гэта. Музыка неба праяснілася, і мы стралялі па разведчыку. Ён ішоў на вышыні трох кіламетраў па курсу з поўдня на поўнач, відаць, аглядаў чыгунку. Ён як бы знарок даваў самыя выгодныя даныя для нашых прыбораў. Страх, агідны ганебны страх, які я перажыў у першым баі знік, калі я ўбачыў, што гэта ўсяго на ўсяго разведчык. Але ў чаканні залпа ўсё адно дрыжаў, напружана звіне ў целе кожны мускул, кожны нерв, дрыжаў ад злосці, ад нецярплівасці, ад моцнага жадання збіць стярвятніка, што нясе смерць. О, як мне хацелася збіць яго! Быццам ад гэтага залежаў вынік усёй вайны. Я зноў верыў у нашы складаныя дакладныя прыборы, якія мы дасканала вывучылі. Нельга не збіць, калі ён так зручна ідзе. І вось ужо знаёмая, ёсць сумяшчэнне. Застракаталі стрэлкі синхроннай перадачы. Я забываюся на ўсё, увесь напружваюся, каб дакладні сумясціць зялёную чырвоную стрэлачкі на прыёмніку азімута. Залп, сапраўдны залп, чуть-чуть адстала адна гармата, другі залп трэці добра страляюць хлопцы малайцы няма ні заклінення ні адставання ні лішняга шуму адзін трэці нумар крычыць што мае сілы чытае трубку адрывае вочы ад стрэлак кідаю позірку неба Прыгожыя чорныя букеты разрываў вісяць у ясным блакіце. А дзе ж самалёт? Няўжо ён не падае яшчэ. Не! Грымяць залпы, стукаюць аб лапы ельзы, нарэшце стоп! Усё адразу сціхла. Музыка захацелася закрычаць мне ад радасці. Я саскочыў сядзенне, глянуў неба. Што гэта? Фашыст аддаляўся ад нас, роўна, спакойна, на той жа вышыні, па тым жа курсу. Ён быццам смяяўся з нас, не звяртаючы ўвагі на разрывы, што цягнуліся па яго следу. Хацелася плакаць ад роспачы. Хто ж вінаваты? Гарматы? Прыборы? Прыборы? Ці мы людзі, наша няўменне, няўжо гэта будзе паўтарацца кожны раз. Сяржант наш злосна крычаў на кагосьці, ён злаваў: Я, ён, паўлюк, усе мы сароміліся глядзець адзін аднаму ў вочы, сароміліся больш, чым пасля таго першага бою, калі як суслікі схаваліся ў норы. Тады нас бамбілі, абстрэльвалі, а цяпер, нішто не перашкаджала збіць яго. Нехта з гарматнікаў абвінаваціў прыборшчыкаў, Трапнасць агню залежыць ад іх, а яны баяцца ў іх дрыжаць рукі, і яны робяць памылкі ў вылічэннях, якія паступаюць на гарматы. Абураны я першы крыкнуў ім: "Халтуршчыкі, партачы, саломай вас трэба карміць за такую работу". А над дальнамеры і прыборы мае лепшыя сябры. Наполеон чамусьці ўзлаваўся на мой папрок прыборшчыкам, выклікаў да сябе і моцна намыліў галаву. Сідарэнка пры гэтым падаграваў камбата, напамінаў усе мае старыя грахі. Я чакаў, што ён скажа пра маю падтрымку пясоцкага. Ой, як бы я адказаў яму, нагадаўшы учарашнюю зводку, але гэты грэх ён не не ўспомніў. 27 чэрвеня з'явіўся мінскі напрамак. Мінскі. Нічога не разумею, што ж там адбываецца. Хлопцы надаюць нейкае значэнне паведамленню аб пераходзе да нас нямецкага салдата, заяве палоннага лётчыка аб тым, што ваяваць з рускімі яны не жадаюць і робяць з гэтых аптымістычныя вывады, спадзяюцца на рэвалюцыю ў Германіі. А я чамусьці не маю гэтай надзеі. Я не веру перабежчыкам і палонным, усе яны хлусяць, ратуючы сваю шкуру. Мяне больш трывожыць паведамленне аб тым, што вораг скідае ў Беларусі парашутыстаў. Лідзяне кроў, калі я думаю, што гэтыя адборныя фашысцкія галаварэзы могуць апынуцца там, дзе жыве Саша. Што яна будзе рабіць адна, бездапаможна, магчыма, яшчэ хворая, з дзіцем на руках. І наогул, дзе яна цяпер? Што з ёй? Адгукніся, мой друг, маё каханне, і мне будзе лягчэй. Я ўсё перамагу тады. Зноў двойчы стралялі, і зноў паляцелі яны непакараныя, паказаўшы нам, што хвасты са свастыкай. Я пачынаю страчваць веру ў зброю, пра якую нам восем месяцаў расказвалі цуды. 29 червеня. Па батарэі пранеслася чутка, што нас будуць пасылаць малодшымі камандзірамі ў іншай батарэі дывізіёны нават некуды на поўдзень ці ўсход, дзе фарміруюцца новыя зенітныя часці. Зусім натуральна нас вучылі, каб мы сталі камандзірамі. Мы даўно ўжо рыхтаваліся да таго, што хутка раз'едземся ў розныя бакі – Хоць з гэтага краю зямлі можна паехаць толькі ў адзін бок на поўдзень, калі мець на ўвазе дальнюю паездку. І дзіўныя пачуцця панавалі мяне. Да болі ў сэрца захацелася паехаць туды, на поўдзень, дзе ідзе шырыцца страшная бітва, якую нават цяжка асэнсаваць. Я ведаю, што маё жаданне недарэчнае, што я не маю права нават сэрца, выказваць яго, бо кожны скажа, усюды савецкая зямля, і усюды аднолькава важна абраняць яе дворагаў ад поспехаў на адным напрамку залежыць поспех на іншых фронтах і участках. Усё гэта добра разумею. Але каб хто ведаў, як мне хочацца туды, на зямлю бацькоў, дзе кожны, кожная придорожная дорожка здавалася б маці, сястрой, жонкай і засланяла пад куль, дзе не трэба зямлю, дзе ўпсці ламамі, як гэты граніт. Там яна мяккая, што любы гарматны катлаван можна выкапаць за гадзіну. Не, хіба ў гэтым справа у зямлі і бярозах. Неадольнае жаданне апынуцца там вынікае з нечага, больш глыбокага і моцнага. Можа хочацца хутчэй прыйсці да свайго шчасця, да цябе, Саша, каб не траціць потым нават дня на дарогу. Жаданні гэтыя мацней за страх смерці – які крыху заглух у апошнія дні, але ўсё яшчэ жыве ў сэрцы маім у мазгу. Дзіўна. Выходзіць, што яно перамагло гэты страх. Яно мацней за яго значна мацней, бо гэта жаданне змагацца, жыць, а смерць... Хто ведае, дзе каго яна напаткае. Калі мне наканавана памерці як герою, а не як байзліўцу, я хацеў бы сустрэць яе смерць блізка ад цябе, Саша, засланяючы цябе сваімі грудзьмі. Можа, таму мне хочацца быць там, што дзесьці ў глыбіні душы цепліцца надзея, што я магу апынуцца блізка ад родных мясцін. Хоць колькі шансаў на такім фронте, у такім жудасным віры войны. На войне ўсё робіцца імкліва. Ужо некаторых маіх сяброў выклікаюць да камандзіра батарэі. У нецярплівым чаканні моцна грукае сэрца і калоцяцца рукі. Ці паклічуць мяне? Ці паклічуць мяне? Я старанна гледзеў сябе, паправіў рамень, па ўсіх правілах зайшоў з зямлянку, казырнуў і адрапартаваў выразна і гучна. «Таварыш лейтенант, курсант Шапятовіч, па вашаму загаду з'явіўся!» Само з сабой прыйшло жаданне паказаць сябе ў гэтую хвіліну з налепшага боку, быццам ад гэтага мог залежаць мой лёс, маё назначэнне. Купанаў... Маленькі перацягнуты рамнямі, стоячы каля стала, адказыраў, як заўсёды прыгожа, ён ніколі не адказваў на прывітанне малодшых няўважліва, абыякавым узмахам рукі, як часам робяць іншыя афіцэры. «Таварыш, старшы лейтенант!» – пачуўся збоку голас Сідарэнкі. Не адразу я зразумеў, што да чаго. Драптам позірк мой упаў на пятліцы Купанова, і я убачыў на іх трэці квадратик не разгубіўся. Віншую вас. Дякую, Шапятович. Просто отказаў командир батареи, наблизившийся, докрануўся пальцем до незашпиленного гузика на маёй гімнастёрцы. Вось лиха заўсёды гэтак здараецца, старайся, старайся, всё одно что-нибудь ды не так. Зашпильваючы злашчасны гузик, я ажно спатеў. Командир тым часам сеў за стол, зазернуў некія паперы палітрук сядзеў за шахматным столікам збоку. Усё гэта адбывалася ў нашым ленкутку і расчэрчваў аркуш паперы для нейкага спіса. Я чакаў. Пакутліва доўгая была паўмінута маўчання. Хутчэй бы пачуць прысуд, ад якога здавалася павінен залежаць мой лёс. Музыка Степана узняў галаву, у вачах яго не было ні цеплыні, ні усмешкі. Я пахаладзеў, магчым ажно змяніўся з твару, бо паглядзеў на мяне камандзір надзвычай уважліва, пранікліва. Я даўно прыкмеціў, што ў процілегласць палітруку купанаў не любіць выпрабоўваць людзей псіхалагічна, глядзець у вочы, гаварыць паўнамёкамі, ставіць загадкавыя пытанні. Ён доўга часам думае, што сказаць, але потым гаворыць быццам каманду і рашучай коротка. «Пойдзеце камандзірам гарматы на другую батарэю, збірайцеся!» «Можаш камандаваць?» – спытаў Сідарынка, не адрываючыся ад паперы. «Демакрат ты вялікі, Шапятовіч!» Я не адказаў палітруку, не сказаў нават патрэбнага «слухаюся камандзіру» рушылася моя надзея, і я бяссільна схіліўся пад гэтым цяжарам. Невядома чаму спытаў: адзін я на гармату адзін, другі на прыбор і на дальнамер. Я страпянуўся, папрасіў горача і шчыра: пашліце пясоцкага, таварыш старшы лейтенант. Камбат падняўся. Я чакаў, што ён закамандуе кругом, але гэтага не здарылася. Палітрук сказаў, «Што гэта ў вас такая гарача любоў да Пясоцкага?» Ён разумны хлопец. Разумны хлопец не заўсёды можа быць разумным камандзірам, сталасці ў яго не хапае. Мамчын сынок – Няправда! Ледзь не вырвалася ў мяне, але я спахапіўся. Чакаў, што скажа камандзір. Ён прайшоў па зямлянцы, спыніўся каля сцяны, на якой вісела вялікая карта Савецкага Саюза. Хацелася б не ведаць, што ён падумаў, калі затрымаў свой позірк на карце. Безумоўна падумаў аб тым, што адбываецца там на поўдні. Але якім чынам ён звязаў гэтую думку з Пясоцкім? Можа, меў намер паслаць яго туды. Наўрад. Туды будзе накіроўваць не ён, яму трэба думаць, далі загад адабраць для свайго дывізіёна лепшых курсантаў, не дарма адбор ідзе ў першую чаргу. Купанаў вернуўся да стала і сказаў разважліва і як бы крыху няўпэўнена. Што ж, няхай будзе пясоцкі, паклічце яго. Паварочваючыся па форме, я ўбачыў, што палітру глядзіць на камбата здзіўлена і нездаволена. Ён супраць. Я уяўляю, якая ў іх адбылася размова. Але гэты маленькі чалавек з жалезнай воляй, наш Наполеон, ніколі не адступае ад сваіх рашэнняў. з сенем едзем разам. Уласна кажучы, нікуды не едзем. Ехаць гэта тое, пра што я марыў, на што спадзяваўся. Але што мае мары? Не заўсёды ад мяне залежыць іх здзяйсненне я салдат. Ды нарэшце, ці не ўсё роўна дзе ваяваць, біць фашыстаў. Я ўдзячны камбату. Упершыню з пачатку вайны адчуваю нейкую радасць. Радуюся не толькі таму, што побач са мной будзе мой лепшы друг, рады за сеню, яму вераць. А прыкрым выпадку першага дня вайны ўсе маўчаць, нават Сідарэнка не ўспомніў пра яго, сказаў пра іншае, што пясоцкаму не хапае сталасці. Сеня вярнуўся ад камбата ўвесь прасветлены і ўсхваляваны. Піша пісьмо маці. Трэба мне напісаць Сашы. Пад такі настрой пісьмо будзе больш жыццярадаснае. Ці палучае яна мае пісьмы, ад яе ўсё яшчэ прыходзяць даваенныя. 30 червеня. Вось я і камандзір. І мне раптам чамусьці стала неяк па-інакшаму неспакойна і страшна. Прыгадаліся словы Сідарэнкі «можаш камандаваць». Ніколі пра гэта я не думаў раней, а цяпер задумаўся. Ці магу я камандаваць? Ці будуць слухацца мяне, каманда? гэтыя незнаёмыя яшчэ мне людзі. Іх шэсць, і ўсе яны такія розныя, ёсць старэйшыя за мяне па гадах. Сустрылі яны мяне не вельмі ветліва. Ці можа, мне так здалося, Можа, таму яны былі хмурыя, нездаволеныя, што іх падняліся рудночы. Мы прыехалі пасля 12, і калі усе адпачывалі, Камандзір батарэі старшы лейтенант Сеўчынка вясёлы і просты чалавек з добрым сялянскім тварам крыху пабітым воспай спачатку прадставіў Віктара вальнова разліку прыбора, потым падвёў сеню да дальнамера, але падначаленых яго не разбудзіў. Гэтых арыстакратаў усюды шкадуюць. У іх павінны быць зоркія стэраскапічныя вочы. Нарэшце звярнуўся да мяне – Пайшлі да тваіх арлоў, лепшы разлік табе даю. Толькі трымаць у руках трэба, а то на галаву сядуць. Разгільдзяі вялікія. Музыка Атэстацыя не вельмі каб высокая. Але мне спадабаўся камбат, яго прастата, жартаўлівасць. Гаворыць ён з прыкметным украінскім акцэнтам. І калі хоча вылаяцца, то гаворыць дзіўныя словы «японскі бог». Наогул, тут усё неяк прасцей, чым там на нашай батарэі. Цяпер я пачынаю разумець, што, рыхтуючы нас на камандзіраў, там даволі моцна закручвалі гайкі. Маленькі, чорны, як цыган, баец дзяжурны далажыў, што разлік адпачывае. «Разбудзі!» Падымаліся марудна, перапытвалі «Навошта?» Адзін нават брыкнуў дзяжурнага нагой – Камбат узлаваўся і закрычаў сам «Пад'ём!» Вылетели кулей. Адкуль узяўся той спрыт? «Разгільдяй, японскі бог, гэта вы мне і па трывозе так будзеце падымацца!» «Ну, таварыш, старшы лейтенант, вы ж добра ведаеце, як мы падымаемся па трывозе!» Пакрыўджана папярычыў першы нумар. «Высокі!» з тонкім, як у дзяўчыны, станам цёмна-руды хмурый афрэйтар. Камбат не асёк, яго наадварот усміхнуўся, але сказаў, як, напэўна, кажа часта, «Разгаворчыкі, муха!» і прадставіў мяне. «Вось вам новы камандзір, яфрэйтар Шапятовіч. Гэта ваш баявы намеснік, яфрэйтар Муха. Хоць падобны ён больш на асучым на муху». Муха нешта забурчаў, Дзяжурны шосты нумар выскаліў надзвычай прыгожыя белыя-белыя зубы. Гэты юнак валодае дзіўнай уласцівасцю смяяцца бязгучна. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце». Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you.